Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar, sé que sería tu debilidad. Porque la noche, la noche fue algo que yo no puedo explicar. Eso dando y dándole sin parar. Tú me decías que morías por mí. Porque la noche, la noche fue. Dime, papi. Dime, mami. Esa noche quien la borra. Tú me besaste y se me cayó la gorra. Sin mucha labia, sin mucha cotorra. Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra y que la luna no supervise. Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices. Hicimos si pases que yo más nunca hice. Tú te mojaste pa' que yo me fue en serio y ya me ha pasado que me han ilusionado y ya me ha pasado que me han abandonado y ya me ha pasado que no está a mi lado y ya me ha pasado porque la noche de noche fue algo que yo no puedo explicar. esperando y dándole sin parar. tú que maldición. La paleta dulce, azúcar de algodón. Y es la única que me llega hasta el corazón. Ya no me olvida la suerte estallada. Se me enredaba el pelo en la pantalla. Sabes que solo lo hago de leyenda. La subo al cielo, yo soy su mesaya. El Benito es un diablillo y es un ángel. Lo tengo juqueado como si fuera tate. Baby, entre nosotros nunca competimos. Si preguntan, dice ella. Y ya me ha pasado que me han ilusionado. Y ya me ha pasado que me han abandonado. Y ya me ha pasado que no estoy a Y ya me ha pasado. Porque la noche, la noche fue algo que yo no puedo explicar. Estar dando y dándole sin parar. Tú encima de mí, yo encima de ti. Porque la noche, la noche fue algo que yo no puedo explicar. Estar dando y dándole sin parar.